goizeko kafea. Eta esan bezala, eh? zen minutuetan jaizkibel aldera begiratuko dugu. Baigi biztan dugu, bidasotar guztiok, baina behar bada, e, uste baino ez ezagunagoa da ere. Sentzu honetan jaizkibelgo landarediaren altxorrak eta mehatxuak ere ezagutarazteko liburuska plazaratu zuen ondarribiko udalak arantzabirekin lankidetzan joan den udazkenean, horren berri eman geni zuen, jaizkibelgo landareak talaia bidea jarraituz, e, izen burupeko liburuskak, arrakasta bildu duelarik duela zenbait aste e, PDF formatuan ere, eskura baiteke dagoeneko, eta horrekin interesatu gara. Arantzadiko botanika saileko abituek, urteak dara matzate, ba, ondarribian lanean, bertako landare espeziak identifikatzen ere, eta esan genezake, beno ba, eh, horren emaitza, modu pedagogikoan, ere badela liburuzka hau, arantzadiko botanikaria dugu, eta ondarri bitarra gainera, Anaiz Michelena, kaixo, kaixo. gurean, egunon. Ongi etorria. E, esan bezala, uste du, 2000 maikatik gutxi gora bera, arantzabitik ere, ba, eh, urtero ekintza desberdinak egin izan bitu zutela jaizki belen, ba, horren berri emango dugu gero, baina lehenik eta bain liburuzka liburuz, hitz egingo dugu ez nola sortu zen, e, liburu eskaunen proiektua ez dakit ba, abitua ez denarentzat edo ba, alako gida bat eskuragarri e, bueno A ber, pixkat hor kopiak eta <laughs> edo inbiri puntu bat egon zen abia puntu bezala, izan ere nere lankideak, e, eh, arantzaiko botanikako lankideak ikusten itun, bueno, ba, olako liburuskak egiten, ba, ba, lorategi batzuetan, edo beste naturgune batzutan, eta nik nahi nun horrelako zerbaitin jaizkibelen, ez? Izan ere ikusten nun jaizkibelen e, jende asko da bilela, e, talaia bidetikan, ibil bidetikan zehar, Eta jende horrek, bueno, ba, jaizkibel erabiltzen dula, aixila aldi modura, kirola iteko, eta baita ere, pues, nahi nuen sustatu, e, beste begirada bat jaizkibelekiko, ez? E, naturarekiko, eta bereziki bertan ikustenen paisaerekiko. Bai, dut, hogeita mar eh, espezie, landare espezie biltzen bituela, ez? Bai, baina hori, nahiko ikuspegi pedagogikoa, e, zientifikoa izanik ere, ez? Ba, bai. ezagutara azteko, azken batean, ez? Dibulgazio lan bada. Hoi da, elburua da, e, Eh, didaktikoa izatea, e, xumea, e, eh, izgutxikoa, baina erakargarria aldi berean, e, horregatik daude ilustrazioak e, bertan, eta e, baita ere hiru hizkuntzetan egitea. Ha? Erabaki genuen, bai. Ongi da. Eh, ez dakit zenbat ale, plazaratu zen dituzten? Eh, okerrez banago, mila ale plazaratu mila zen. Eta orain PDF-an ere. Bai, ala da. Bai, e, beharrezkoa gaur egun interneten, sare sozialetan denen eskuragarri. Hori da, hori da, bai, eh, ikusten genuen baitare, ere, indikan, e, eh, naiz da ale guztiak agortu zian, zorionez, edo zorial txarrez, e, bueno, ba, jendeak eskatze zuela, eh, sare sozialen bidez, e, aliburuzka, e, bazegoen online. Hmm. Eta orduan, ba, udalari plazaratu zitzaion ideia, eta erabak dakizuen baiet e, bazala garaia eta jarriko zuela. Ongi, mm Beraz, egiteko beharra, e, ikusten zen dute, bajaizki e, hori ere eskuartean euki alizateko. izateko, e, izan ere, ba, bajaizki begi biztan dugu, aipatu dut lehen, ba, guztiok egunero e, ikusten dugu, baina aldi berean, e, ez ezagunareo badelako. Hain justu? Bai, e, zezaguna izan da, bueno, eta bada, hoi da, Baina, esan behar da, azkeneko amarkadan edo gehi urtetan, ba, bere zagutza onditzen doala. Hmm. Bai. Bai, gune babestua da, gaur bai. egun, eh, ez duela hainbeste? Ez, ez? 2000 mairuan, esango nuke, hmm. izendatu zutela kontserbazio bereziko eremua. mua. Esan bai. nahi da, eh, Europar ba, batasunak babesten duela, natura 2000 sarean dagolako. Hmm. Baina, e, administrazioek babestua, Eh, bai, abituek ere, baina herritarrek eh, bueno, ba, natura zaintzeko edo babesteko ezagutu behar ez. Hala da, eta Hala <laughs> da ezagutzen ez deguna ez dugu babesten, ez dugu baloratzen da, beraz, babesten. Bai, e, liburu aipatu dugu, baina e, udazkenean zurekin hitz egin genuela, aurkezpen hartan, e, ondoren ere, zenbait bisita edo ateraldi ere antoratu behar zen dituztela, aipatu zen duten ez dakit ikasleekin edo, familiekin. Bai, egin bai. E, bat, e, aurkezpen modura, e, irailean, eta astelen batez, bizkata zieran arritxuta, no? lastelena <laughs> eta, uh -huh. bueno, bete egintzen, ba, egia da, EPE mugatu bat jarri genulako, Eta, bueno, ba, bisita hortan, bai ezagutarazi genien ez, ba, zer ikusten zuten talaia bidetikan, ze paisaia ez, e, ze habitat dauden, eta gero bertan ze landare pos, e, topatu zitezken, bai. eta gero parte hartzera llebako itzai bukaeran, e, mantzaion alde bat, liburiska mhm. bat. Ongi da, e, izan hori patu ditugu ogita landare hoiek, azken batean e, gida on hau e, eskuetan, ba, talaia bidean zehar, e, jaizkibel, bueno, ba, edemu mugatu hori, gutxien ez ba, ezagutzeko aukera du, hori da? Bai, bai, bai, bai, e, bueno, izan ere liburuzka baditu bat albatzuk, e, asieran, bueno, sarrera moduran pixkat esplikatzen da zer dan jaizkibel, baina gero baita ere azalduko digu ze habitat desberdin e, beriztuko ditugun, eta gaine habitat horiek e, pixkatu lertzeko, ba, paisai bat dago ilustratuta oso politia, eta gero horren ondoren dator e, landaren fitxak, eh? landaren fitxak, hogeita marroriek, eh bueno, ba, hautatu ditugunak, ba mimo handiz, eh, kontutan hartuta, eta mainak, lorak eta garaiak, lore koloreak, erraze, ikusterrazak izatea, habitat desberdinetan topatzea, eta barra. Hmm. berriarekin batera, apropos, ez? egiteko? oso aproposa. Gainera, liburiskan amaieran badago beak eta zerrenda ditzen den atala, hmm. eta bertan badituzu berriro, ba, fitxatxu txiki hoitan asaltzen diren, egitan bare espeziak, eta ba, topatzen baduzu, indezakezu isa bat, eta ondoan jarri, aloretan topatuzun, azigaraian, hmm. edo nahi dituzun, apunteak. Bai. Bildu. E, habitatak pluralean esan duzu? Ez bai. Ez dakite e, jaizkibelek ekosistema bat baino gehiago oh. badu? Bai, bai, ah. noski asko dire, ba, emeretzi bat, e, habitat ah, bai. e, natural, erdi natural egongo dira, bueno, sailkapen desberdina daude, sailkapen bat kontutan hartuta, Europan e, onartuta dagona, eta horietatik amabi bat e, daude e, Europar batasunak babestuta. Eh, eh, eta, bueno, hoien artean, pos, bereztuko genituzke taldekatuz gero, ba, eh, itxasoari pegatuta, itxaslabarrak eta kostako txillardiak, gero, habitatirekien artean larreak eta sastrakadiak, piskatitxiagoa dianak, eta gero, basoak eta zuaiz landaketak. Baina baita ere, bueno, ba, topatuko ditugu ez egun txikiak, ere. Uh eh, zu botanikari abitua bezala, uh -huh. e, ondarri bitarra izanik, zer esango duzu ez, jaizkibel iburuz, baina e, jaizkibel berezia da? Badu, oh. zerbait berezi? Oso berezia, bai, bai. E, landar espezialetika, bueno, e, aberastasun izugarrian dago. E, emeretzi espezie babestu zitatuak izan dira, egia da, azkeneko berreita urte baino gehiagotan ez diala oieri lau bai estatua izan baina gainontzekoak presente daude. Hmm. Bada jaizkibelen soiek topa baiteken Espeziren bat edo, edo leku gutxitan? Ez, jaizkibelen sojik ez, baina leku gutxitan topatu daitezkenak, bai, adibidez, armeria euskadenziz gure endemismoa, ez, euskal herriko armeria. Mhm, bai. Bai. Eta, e, eh, arriskoan daude, bertako bertako espeziak? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, dituzte beraien mehatxuak eta arriskoak, bai. E, ze, aipatu, ba, bituen altxor botanikoak, e, horiek ba, nabarmendu baitezke, bertako espezia direnak, e, baina mehatxuak ere badira, e, tamalez. E, bai, e, bai, e, anaiz, bai. Baina, aipatu izan dugu hemen, landari baditzaileak e, badirela, ez dakit denak inbaditzaileak edo eksotikoak edo gauza bera den, bueno, baina eh, errealitate bat, eh? Bai, errealitate bat, hor sailkapen desberdina daude, landare inbaditzaileak izan daitezke, eksotikoak izan daitezke, baina eksotikoak izan daitezke, naturalizatu dienak eta gerrasko ematen ez dutenak oain mm-hmm. baina gero badaude batzuk e, naturalizatu dianak, baina gainera inbaditzaile sortu dianak, ez? Eta batzuk, inkluso, eraldatu itzazkete habitatak erabat. Habitatak eraldatuz gero, esan nahi du bertan dauden landar espeziak aldatu egiten dira, komposizioiek aldatzen direla, eta hoiekin lotuta dauden fauna, e, ontxo eta beste espezie guztiak ere aldatu daitezke. Beraz, eh, jaizkibel gaur egundena e, landare eraldatza joien ondorioz, beste, beste mendi bat bilakatuko lukez, e, eh, denbora eh, poderioz, hori da? Bueno, e, hor ere ikusi behar da, nola jokatzen duten, e, zer nolako aliantzak <laughs> sortzen dien espezia artean, e, ba, klimak ere nola jokatzen duen, gizakiak ere nola kontrolatzen ditun, e, ea habitatak bertako habitatak e, kontserbazio honean dauden, -huh. Esan nahi dut, e, eh, kontserbazionean bali madago habitat bat, zailagoa da, e, inbasore horiek eragite habitat horiei. Uh eh, -huh. e, Basoon batean, ba, espezie baditzaile bat sartzea eta eraldatzea zailagoa da. Hmm. Aldiz, e, baso hori kaskarra baldin badago, e, bueno, baz, errexagoa izangoa, berdin, e, kostako txillardiakin, edo bestelako, oso, hmm. larreekin, eta gar. Bai, zer zentzunetan, egia da, bazken, ba, ba hogei tamar, be, berrogei bat urtetan jaizkibel mendia era bat eraldatu dela, bistan bederen, mm. e, garai batean bai. ba, zuaitz gutxi, zegoen, gaur egun da, benoa, e, eh, begi bistan dugula, ez? Zuaitz asko dagoela, baina eh, lehen aipatzen genuen elkarrezketa baino lehen berde den guztia ez dela basoa. Hori da. Zakir jaizkibele eh, <laughs> idago kionez zein den gaur egun gogoera. Hori da, bueno, a ber, e, jaizkibel, e, bueno, guztiok, e, bueno, laro gehiago markadan behintzat, e, bizirik ginenok, e, ez, gure buruan dugu ez, jaizkibel soil bat, e, askotan erretzezena, E, zuaiz gutxi zituna eta larreta sastrakaz e, ez? E, barkatu galera? Bai, ba, berde den guztia bai. zela. Basoa, ah, hori da, hori da. Nolako zuaiztiak Hori gero hori horregin eh, edo birlandak eta prozesu gondi bat egon zen, bertan, mhm. pinuak, e, eh, gaztain ondoak eta ametzak e, nabarmendu ziren, baina hori da, gaur ikusten ditugun, zuaizti guztiak ez dira basoak, eh? ditugu mm. landaketak eta basoak. Bai. Eta gaur egun oraindik ere, ba, lanean ari dira, bai Gipuzkoako Foru ere, udanak bai. ere, gustut galitzen zilen ze gaurreko aipatu zuen, ez? Eukalipto ez dakite hektarea bat edo kendu behartzutela. Eh, ba bertako espezie gustut metzen aldeko arrapostu egina dutela, pixkanaka pixkanaka e, eremua berreskuratzen. Eh, ba, hori da. Hori da. Azkeneko martxa hori da, eh? Pixkat e, eh, Zuaizlandak eta horiek e, baso, bertako baso bihurtzea, eh? ba, eukaliptoak e, deus estatuz, bertako basoan, mesedetan, birlandaketak egitea, edo itxaspinua gutxitzea, eta bertan, e, bertan hmm. azi beharko litzateken basoaren, ez? Hmm. ekintzak egitea, eta bai. bai. Eta horre guztiak edo zuaizti, zuaitz mota, e, dagoen ere, eragin izango du gainerako landare edo horren garapenean edo claro, edo babesean aipatzen zenun bezala. Claro, claro, ez da berdina eukitzea e, eh, bat non bakarrik ez eh, zuhaiz nagusia pinua dan eta azpialdea oso garbia dan, ba, bertan mm. igual azpian ez, eh, egon barko liateken e, landari belarkadak ba, oso urria dira, edo bestela ere baita ere eukaliptoak ez, daukan... E, gaitasun bat badago, ez? Eh, mm -hmm. Sustantziale lopatikoak, ez? Eh, sortzen ditu eta lurrak e, eh, ba, nahiko lehortu edo pobretzen ditu eta orduan, ba, mhm. bertan ez bestelako espeziak ainerrezasten, mm eta mhm. bar. Ongi ze, bar. eraldatzen landarek, e, lurra eraldatzen dutela, aipatzen zen lurra, e, azken batean, ba, lurra azpian ikusten ez dena ere, eraldatzen du, ez? Claro, claro, hor ikusi barko dira, lur horren ez ez, konposizio mhm. kimikoan eta nola eragiten duten, mhm. oia, beste kontu bat Bai, eta higadura, mendiaren higadura, eh, dena den, ez da bere izango, ez, jaizkibelen bi aldeetan, ez, barnek aldera edo itxasaldera ematen duena, edo Bai, eh, eh, claro. Bi mendi zearo desberdina dira. Bueno, e, bi suri alde horiek fiskat ere baldintzatzen dute, ez? E, eh, obertan hazi behar den berezko baso hori, baina mm. gero baita ere igaduran pues, e, beste faktore batzu daude, ez? Ba, dibidez, talaia bidean edo kostan ikusten da, ez? Nola igotzen gabiltzan gure pasoekin, edo, ez? Mm. Haizi aldeako hainbeste erabiltzen denez, ba, horrere igadura, bada mm. mehatxu larri bat. Bai, ze, usut, bai. e, ipostako eman zuen data, eun mila lagun pasao mendirela, e, joan den urtean jaizkibel menditik, arrazu bat edo beste dela, bai turismo, bai bueno, ba, kirola egiteko, eh, bai. mila lagun asko da. Asko da, asko, da. Bai. Bai. E, zentzu honetan, e, ba, gidali hau, esan bezala, ba, ba, gomita da, oain mm berrian ba, eh, gure landare diaz gozatzeko, aipatzen genuen e, landarin baditzaiei buruz, ez dakit gaur egun, ba, zein den ba, arrisku nagusia do landarin baditzaie nagusia, ba, gaizkibel mendian, ez dakit, jaizkibel mendian soiek edo eskualde maian, ze eh, bueno. no, apadura gunetan ere bada. Hoi da, ba, bai, hori da, ba, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eh, txingudin, eh, hemen uh eh, -huh. topatzen dana, bakarisa limifolia, bakarisa, eta hoi erabat eraldatzaia da, eta horren horrekiko kontrola bai egiten da, eta saiatzen gara behintzat, e, fiskako gora dazten, ez, urtean behin egiteko kontrol saio ezberdinak, uh -huh. eta bereziki zaurgarrienak diren habitatorietan ez, mm, ba bai. ez egunetan, edo olako habitat txikietan. Bai, arantzabitik e, urtero eskuartzen buzute? Bueno, ea, e, oi, guneka edo... Hoi <laughs> proiektuen arabera, karo, gu bai. proiektuka joiltzen gara, eh, baina bai, pixkate goten gara ba, gora arazten ez, pixkat administrazioa, jaizue, guatu, hau eta hau <laughs> ez, komeniko litzatekela, ze, bestela guk ere ikusten dugu, ba, egin denun esfortzu hori, ba, zapuztu aitekela ez, urte batzutan ez bada ezer egiten, ze hmm. gero datorren lanak izugarrizko horrekontu eukiko luke. Claro. Tapena da. Bai, ze administrazioen partetik, eh, aski eh, alegina egiten da? Eh, ba, esan bezala, ba, landarin baditzaile aurre egiteko, eh, ez dakite eh, gehiago egin ziteken. <laughs> E, eh, bueno, beti ere, beti biologo batek esango dizu gehi egin daitekela, baina negia da, bueno, ba, tendentzia positibo bat ikusten dela, ez? E, ardura puntu hori gero zanta handiagoa dela. Eta, bueno, ba, ohartu diala behintzat ze altxor daukagun, bai jaizkibelekin mm-hmm. eta jaitzubiakin ondarri bin, ez? Adibidez. Eta, bueno, ba, horietan badituztela beste toki askotan ez dauden habitatak edo espeziak, eta horien hmm. alde egiten badute ere, barritarrak hmm. eskertuko dula eta naturak, ba, noski. Ongi da. Eta herritarrei deia ere, ez, eh, hori e, da beste galdera. Landare eksotikoak, aipatzen dira, e, inbaditzaileak batzuk, mhm. baina nondi datoz, <laughs> landare <laughs> horiek. bueno, ba, gehien bat datoz e, lorategietatik. Mhm. e, eh? lorategietako erabilidi dira, ze, bueno, ohartuko gara askoke oso lore politia dituztela, erakargarriak eta bar, baina gero eskutik alde indizkigute, eta, bueno, batez ere, ba, batzuk guaindikan, etzianak inbaditzaile bihurtu, ba, igual, klima aldaketakin, epeltze hauekin eta, pues, mhm. ba, bertakatu dira, baina beste, beste pausu hori eman dute. Ba, ai, Ez aizeak, txoriek, edatzen bitu edo... Bai, bai, aizeak eta txoriek, bai, ez bakar izan, aizeak eh, hmm. jokatzen du batik bat, baina fitolaka amerikanakin, ez, eh, amerikar fitolaka, kin hmm. e, eh, txoriek, txoriek erraetzen mm -hmm. beraien aziak, fruituak, eta beraz aziak. Beraz, behar da, natur ere moa babesteko, neurrietako bat beharko luk irigunetan zer zerlandatzen dugun ikuste, ez? Bai etxeetan, bai, Eta bueno, ezakit, administrazio publikoetatik ere. Badaude, no? egida liburu batzuk, non alkatzen dan, e, ze espezie erabili, ze espezie ez erabili, uh batzutan ere ikusten bai, inbaditzaiek daudela ere, ba administrazioak parte hartu dezake, eta mhm. esan, eh, zabatzeko, eh, bai. herritar erritar bati, eh? Mhm. Eta baino nik ustetu oaindik hor badugula lan asko. Mhm. Bai, bai. zeloratekitan nik ikustetu gozo batzuk eta gero baina logularia hau adibidez gero inbasorea da dunetan mhm. adibidez, edo horrelakoak. Bai, apaingarriak bilatzen dira, baina eh, beste, bai. beste irizpide batzu beharko likizketen. Bai, nik uste etor eh? kontu pixkateuki beharko genukela. Uh -huh. Ongi da, ba, momentuz horrekin geratuko gara, e, eh, Anaiz Michelena, arantzadi botanikaria, esan bezala, jaizkibelen azken zenbat urtetan? Ba, bi mila kan urtero pixkatu biltzen gara, hor Bai. bai. <laughs> ongi da, <laughs> ongi ezagutzen duzu jaizkibel bai. sakonean. Eta eh, jaizkibelgo landareak, e, talaia bidea jarraituz, ba, liburuska ez duenak, aipatu duzu milale plazaratu zirela, e, nundu aukera ba, PDF-an deskargatzeko, ez azken batean, beno ba, e, ba bada ere, edo eh, bai. beste molde batez. E, ba, ba bira, e, klikatuz gero interneteko bilatzaian ondarribia natura, asaltzen da, ondarribiko udalak duen naturari dedikatutako atala. Mhm. Eta bertan badago eh, beste azpi atal bat deitzen dana, a ber, ez dut buruan zehazki, baina bueno, esango nuke dala, e, sentsibilizazioa, E, Begiratzen dut, eh? Bai, begiratu zazu mesedez, <laughs> <laughs> oberena. Ondarribia natura. Ondarribia natura, sartu, eta bertan, e, unezkero beraka, beraka, beraka, badago atal bat jartzen duna, sentsibilizazioa, eta bar. Bai, Hortlikatuz gero. Loratu herria. Eta bai, aurra gertzen dira, aizpora handi goialdeko soitz exotikoen saiak, hartzu azpi, bai, eremu, eremu, eh? Bai, ba, bean, bean, bean, bean, azaltzen da, Bai. Hori da. Bai, zabalkundea, sensibilizazioa eta ingurumen ezkuntza. Hori da. Hori da. Hor klikatuz gero, badago pdf eskargatzeko aukera. Hor zongi. Bai, bai, mentxe dugu, eh? Ba, bai. Barribia, puntu eusen bertan, baina esan bezala. E, eh, Dozien Natura ondarribia. Natura ondarribia jarrizkero ja azaltzen gara. Bai. ba, naiz mitxeren asker mila eta placer bat. Zuri, koldo. Ondo izan. Agur.